верасень мяккі і ціхі. Местачкоўцы дажынаюць асыпаныя жыты, ячмяні і аўсы, косяць парудзелыя травы, капаюць калгасную бульбу, цяпер падзеленую на загончыкі. Павольна мяняюць зялёны ўбор на жоўты меднабарвовы, кусты ляшчыны воўчай ягады, маладыя асінкі і бярозкі, якія ля тэлеграфных слупоў на паласе адчужэння маюць права расці толькі да таго часу, пакуль не дастануць вершалінамі дратоў. Дрэмле поле, застаўленае рэдкімі мэндлікамі. У маўклівым задуменні, стаіць на курганку сосна. Цяпер перад восенню, калі солнце не такое шчодрае, а вятры з дажджамі зусім блізка, яна яшчэ зелянейшая. Фронту ўжо тыдні два не чуваць. З усходу на захад і з захаду на ўсход, ад рання да вечара пыльным шляхам і чыгункай ідуць людзі. Это акружэнцы, бежанцы, палонныя, якім пашэнціла вырвацца з лагераў. Яны ідуць змардаваныя і безуважлівыя. Некаторыя зварачваюць на пераезд напіццам. На Сцяпан птах сям'ёй у будцы. Чыгунка бездзейнічае, Птах цяпер нічога не ахоўвае, А выбрацца з будкі няма куды. Адзін раз цёплым вечарам Кузьма шнаб зваліў каля пераезда воз саломы. Сцяпан! гукнуў у двор выйдзі! Птах выйшаў, павітаўся яны з кузьмой закурыўшы, прыселі на пярэльцах пераезда. Як жывеш? Гву Толь газы за гэтую салому табе не дам, няма газы. Магу заплатіць грашамі. Айдзі ты чалавек, замахаў руками шнапс, якія ў цябе грошы, хто, Ну что ты за іх цяпер купіш? Бяры салому і ўсё. Я яшчэ подвязу, калі трэба. Грошы ёсць, зарплату нашы наперад выдалі, як адступалі. 200 рублёў за месяц. Вайна ад пакутуе народ. Незлічоная ў немца сіла. Я тую вайну бачыў. У палоне іхнім быў, але такога не было. І што будзе? Мы ўсе цяпер у палоне. Сумна усміхнуўся птах. Куды падацца, За што зачапіць руки, Жыць з чаго? Ты вось хоць каняку агораў, бульбы накапаеш, а я, кладзі зубы на паліцу. З маіх пралётаў сямейку не пракорміш. Рабочаму класу тужэй, згаджаецца кузьма. Я так заўсёды казаў. Можа толькі немец вам што будзе плаціць, як чыгунка пойдзе. Паёк можа дасць, Але то ж, под іхняй уладай рабіць лопне яна а тады что няўжо наши так лёгка попусцяцца а вернуцца по галоўцы не пагладзяць скажуць мы кроў пролівалі а ты немцу памагаў ворох усё можа быць уздыхаешь напсу паліецца яшчэ рускай крыві. Гэтыя немцы не такія, як у тую вайну. І тыя на палоннага як на скаціну глядзелі, На табе гнілой бручкі бульбы, але рабі, здыхай рабі. А гэтыя, здаецца, яшчэ мудрэйшае звер'ё что будзе яшчэ что будзе і чаму нашы адступілі гаворыць птах столькі везлі гэтых танкаў гармат і як у прорву ўсё каб жа хоць вочы не бачылі а то дзень і ноч дзень і ноч везлі і з аднымі вінтоўкамі ўцякалі крыку столькі было вораг мяжыня пройдзе за душым закідаем шапкамі а прыйшлося побеглі народ на мучэнне пакінулі калі ты ўжо так крычаў калі ты такі смелы то зямлю грызі а не адступай Вінтоўка ж яна страляе, то чаго ты з ёй уцякаеш? Каго ты немцу пакідаеш, бацьку свайго, маці, сям'ю. Не дагледзелі нечага, А можа, і здрада. Мы на мазурскіх азёрцах немца пагналі. А генералы тыя, што цару нібы служылі ў пастку завялі зачынілі дзверкі ўсё пі ржавую ваду грызі зямлю. Зямлю грызучы не наваюеш, розум трэба. Ой, што яшчэ будзе? Пра што могуць гаварыць два чалавекі, з якіх адзін не ведае, ці знойдзе заўтра кавалах хлеба для сям'і а другі ўсё перажыў, усё бачыў, але не страціў яшчэ привычки ўсім цікавіцца і з усяго здзіўляцца. Пра вайну, якая найбольш злы бядой таму чалавеку, які ёсць, ну есть свой хлеб з мазаля. Пра тое, што ў такой калатнечы чалавек сам сабе не гаспадар, і яго будзе кідаць як трэску моры. Во што дядзька кузьма просіць птах, дай ты мне свайго коня. Нагледзеў я ў лесе пару сосен, дык можа прывязу. Хто яго той лес цяпер сцеражэ? Можа як-небудзь хатку скідаю, трохі пры запасе ў лесу, але яшчэ мала каб хоць сцены вывесці. Я пазней табе аддзячу. Аддзячыш, чалавеча, аддзячыш. Нашто пра тое гаварыць? Хіба я не бачу? Бяры коня, я і сам падсабіць магу. Калі хочаш бяры. Ну, Дякуй дядька вызваліў з бяды. Мне цяпер гэтая будка як турма. Над палями, над лесам, над чыгункай плыве мяккая асенняя цішыня. Не чуваць не выбухаў бомб, недалёкай страляніны, вайна адышлася далёка.